Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng Kalokohan! Sira yung hydraulics nito. Ano bang nangyari dyan? Mapaling sa kaliwa eh. Kailangan bigatan ko yung kanan. May ano saranggola? Wala na ata to. Hello? Saan ka na? Ah, andiyan ka na. Pasok ka na. Kuya Jobert, ang problema sa akin mo? Itong iba, eh, ano, i- pina, i- pinaparecall ko nga eh. Kasi sira, pumapalo eh. Wala, hindi gumagana ano hydraulics. Hindi naman eh. Inangat mo lang yung diary, nakita mo agad. <laughs> sorry, sorry. Sige, ayusin ko na lang muna sa Hindi, sumakay ka na lang muna. Ah, sumakay ka na ah, lang. Ah, kasi... Testingin mo kasi. Di, sakay ka. Oo. Oo, sakay ka sa gitna. Sige. Upo ka, upo ka. Ayan, sige. Pag pumaling sa kaliwa, o sige, diyan ka na lang, akita mo. <laughs> Ay! Ay! Naku! Patay! Di ba, sira? Ngayon alam niya, sira. <laughs> Alam niya lang ngayon. Oh, kita Ayun mo? mo, anong ganon doon. Oh. Pili-pila. Pagganong-ganon doon. Oh, papahila niya yan. Ayaw maniwala eh. Ano ba kasi tatak yung sakyan mo? Tingnan mo yung lakad niya tsaka yung sasakyan, parehas na. <laughs> Ay, may paling na. Ayaw maniwala sa akin. Hoy, magpasalamat naman tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat. Ah, nanonood sa atin. nanonood, sumusuporta, sa lahat po na nagsasabi na may tanong sila, sa personal, ilagay nyo po sa YouTube, ano, sa ano, sine mo, Sa Facebook. page page ng cinema. Oo, Oh, dami, di ba? Magtatanong ay, Napagod nga akong eh. basahin yan eh, isang araw eh. Buti na lang ito yung gumagana. Tsaka may tanong, ano ka, talagang sinasagot mo rin doon, ha? Oo, sumasagot ako Oo. doon. Minsan pagka ah, nakakatawa talaga, sinasagot ko na doon. Yun na nga Pag sinagot ko ron, hindi ko nasasagutin dito. Patay na. Tontuwa pa, sumagot. Eh, si Jobert sumagot. Okay, ito na. Masasagot na kaya ni Jobert itong tanong na to ni Chesma Reyes. Chesma. Chesma, rane pa. Bakit may kulay ang bahaghari? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Mm. Kasi nagkakakulay lang yan pag matagal ka nang tumitingin sa taas. Ah, ganun. Titi titigan mo muna yung araw. Tapos titigan mo yung bagari. Araw, matititigan mo ba yung araw? Yun na nga eh. Nagdidiliryo ko na noon. ang bagari, isa lang naman kulay niyan, pula. Wala lang ba yun? Pula lang yun. Titigan mo yung araw. Mm. Tuwing ka sa langit, di ba ang pula? Ibig sabihin, yung mga green, mga wala yun? Wala na, katang isip ko lang yun. Katang isip lang pala yun. Oo, ganun ang ibig sabihin nun, masayahin kang tao. Pagka nakita mo maraming kulay, masayahin kang <laughs> tao. Oo, oo. Pagka nakita Nakita mo mo, pula pula, medyo magagalitin ka. Magagilitin. Pag nakita mong itim, pag nakita mong itim, madilim ang pananaw mo sa <laughs> mga. Madala ang pananaw mo. sa Oo. binawi mo pa rin. Mm. Pag nakita mong pula, ibaba mo yung mata mo, tingin mo sa salamin, pula, may sore-eyes ka. <laughs> Yan, may sore-eyes ka nun. Huwag ka May lalabas ng bahay. Ibig, Makakahawa ka. Totoo ba yun na sa dulo ng mga ng May rainbow, ginto. may ginto? Wala, dumi ng kalabaw yun. <laughs> dumi ng kalabaw yun nandun. Dumi lang ng Ilang kalabaw. beses na yung pinuntahan niya ni. Eh. Oo, Ang ah. dating dun, may kalabaw, nakangiti. Pagod ka? Oh, <laughs> Oo, syempre layo nun. Pagod ka, no? Ang layo, ang layo. nun. lang. Dumi ng kalabaw Kaya pagbalik nung tao na yun, may dalang mga karne ng kalabaw yun. Napikon. Yari siya, <laughs> yari yung kalabaw na yun. Tawa ka pa. Yari. Pagod ka, di ba? Ka- katay ka na. Katay ka na. party, party. Liminsan, lima nagpaplano rin. Isa, oh. Ah. alam mo ba sa dulo ng bagari may mga kayamanan? Hmm. Ito tayo. Siyempre, punta ng gubat yan. Iba mm. natutuklaw pa ng ahas. Mm. Apat na lang natira. Oo. Pagdating doon, ito na! Dulo! Pagtingin sa dulo, may nakataling kalabaw. <laughs> Dulo, pagod yan. Dum, Paa. Yan na, para may uwi sila sa pamilya. dumi ng O, kalabaw. Oh, asan yung manang nakuha mo? Bumili akong karne. <laughs> Ibulalo mo. Ulam natin, ulam mo! <laughs> Hindi nila alam yung kwento, may, nan, may nanloko lang pala. Ito na. Next question, sabi ni Charles Andre Villabazar. Villabazar. Bilabazar. Paano ginagawa ang bubble gum kay Jobert? Nako, dali-dali lang yan eh. Paano? Yung mga bahay... Ano ang sangkap ng bubble gum? Yan. Yung bahay na sira na... <laughs> yung, yung bahay na sira na, pumasok ko sa loob, baklasin mo yung mga linoleum, yung ilalim. <laughs> Yan ang bubble gum? Eh, para tumatamis yung bubble gum. Asukal lang yan. <laughs> Asukal lang yun. Inolium, asukal. Rugby lang. De, ang bubble gum ay galing sa isang um, ano ba tawag? Dagta. Dagta ng... ng isang ng isang puno. Mm. Ang tawag Anong sa... tawag sa puno na yan? Uh, scientific name ng puno na yon ay babulanium, chewinganium, kendium. Ang ganda. Ang ganda pakinggan. Hindi halatang gawa-gawa lang. Eh. Ang ganda pakinggan eh. No? Chicletium. Pero ba? Babulanium. Ang haba. Oh. Ang haba. Ah, chicletenium, oh. Ah. babulanium. Dagtanium, nguyanium, Asukalium. Ba't <laughs> lagi nag-e-end sa nyom? Wala. Nawetnium, ngalangalanium, <laughs> pagodnium, duranium. <laughs> yun pala ang ano noon? Scientific, scientific name. name. May puno yun, tapos may nakasulat na ratula. Anong pinaka, ano kay Jobert? Anong pinakaunang flavor ng ano, ng... Lupanyum. Lupa. Lasan lupa. Lasan lupa Pag yun. ipon kasi nalalaglag sa lupa, Buhangin yung nga minsan eh. Buhangin yun. Nakaka, ano, nakaka, ano, eh, may mga kumukulay pa yan, di ba? May mga ano yung kumukulay. Minsan yung dagtagin, sinasawsaw lang yun sa strawberry, Ano Yun Yun na yun. mangga, lemon, pinakamapangit yung kalamansi, Bakit? bagoong, Meron pa bagoong? sawsawan. <laughs> Okay. Katanungang Puso. Sabi ni DJ Osong Tungol, paano kung mahal ka ng isang tao tapos para sa magulang niya uh, pa, tapos para sa magulang niya ay bawal. Parang gano'n, may naadlang sa kanila. Ano ang gagawin mo? Ligawan mo muna yung magulang niya. Paano ligawan ng magulang, Kuya Jobert? Unang-una, Suyuin mo yung anak. <laughs> suyuin mo yung anak. Ganda, ganito ha. Susu- <laughs> liligawan ko Yung magulang. ang magulang. Paano maligawan yung magulang? Suyuin mo yung anak. Tapos pag, para masuyo mo yung anak, ligawan mo yung magulang. Yan, malinaw na malinaw ang ano natin. Oh, pag naligawan yung magulang, suyuin mo yung anak. Yan, pagka naligawan mo Pag lang yung anak, nasuyo mo yung anak, ligawan mo yung magulang, suyuin mo yung anak. Pag hindi mo nasuyo, suyuin mo yung magulang, ligawan mo yung anak. Pag hindi mo maligawan yung anak, ligawan mo yung magulang ligaw mo sila lahat. Yan. Yan. Ibig sabihin, madali lang naman intindihan, eh, ligaw, di ba? Ligaw mo suyuin, ligawan, ligawan, suyuin. Bandang huli, kayo na. Okay, greet Miss Pierce! Pag-greet Miss Pierce naman po sa Teopaco, ang Piring family. Salamat at more power. Harbin, Teopaco, Piring. Pakitanggal na po. Sir Jobber, pa-shoutout po sa Abaw family <laughs> sa Bacoor, Cavite. Eh. Lagi po ano. talaga kaming nanonood sa inyo. Ano manonood sila? Sila may Piring. Abaw. Tagalin niyo na po yan. Paano niyo po kami mapapanood kung meron na appearing po? Nakakatawa ah, ba? <laughs> Oo nga. no? Ayan. Pabati pala sa Gonzales family, sa mga taga Nabotas at Camarin, Caloocan, pati na sa Davao, Jasper, Jasper Gonzales. Alright, at syempre meron pa. Hello kay eh, Arbien Angulo. Oh, <laughs> gulo neto. At sa Angulo family ng Kalamba, Laguna, sabi ni Bea Angulo. So, pag nanonood sila nito, tahimik sila eh. Pagkatapos, ang gulo na naman! <laughs> ang gulo nyo! Kamag-anak niya, kagulo yan eh, si Angulo. Okay, Kuya Jawad, paano sila makapagtanong sa atin? I-like ang Facebook page ng Sinimo at makakita kayo ng post na katulad nito. At sa post na yon, i-comment ko nila mga katanungan nila at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin. Alright, at syempre pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Sinimo. Tandaan ninyo lahat ng tanong ninyo kayang-kaya kung sagutin yan dahil... Sagot ka ni Kuya Jobert. Okay. Okay. Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.